บุ๊กทูยี่สิบสี่ดิวเดสมิทเชตรีการนัดหมายเวียนอชนาสคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับไวตุนัวกเวยอัตบุสผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ Es tevi gaidīju pusstundu. คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ Vai tev nav līdzi mobilā telefona? ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ Nākamreiz esi precīzāka. ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Nākamreiz paņem taksometru. ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ Nākamreiz paņem līdzi lietus sargu. พรุ่งนี้ผมหยุดครับ Rīt man ir brīvs. พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ Vai mēs rīt satiksimies? Man ļoti žēl, Rīt es nevaru. สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ Vai tev šīs nedēļas nogalē jau ir kaut kas saplānots? หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ Tu jau ar kādu esi sarunājusi? ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Es iesaku Satiksimies nedēļas nogalē. เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Dosimies piknikā. เราไปชายหาดกันดีไหมครับ Brauksim uz jūrmalu. เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ Brauksim uz kalniem. ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน es tev aizbraukšu pakaļ uz biroju. ผมจะไปรับคุณที่บ้าน Es tev aizbraukšu pakaļ uz mājām. ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Es tevi sagaidīšu autobusu pieturā.